بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Predstavlja mi izuzetnu čast da u ime vlasnika firme Merkez Oil i generalnog pokrovitelja ovog večerašnjeg iftara Zeira Krnića sve vas im i poželim vam dobrodošlicu i da se ugodno i prijatno osjećate u našoj firmi i u našem gradu. Ramazan, kao što ima svoju ibadetsku duhovnu dimenziju, a ona jeste najvažnija svrha propisivanja ramazanskog posta, kutibe alejkum usijamu kema kutibe alelle min qablikum la'allakum tetekun propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste se Allaha bojali, da biste bili svjesni Allaha, da biste se grijeha sačuvali. Dakle, kao što ima ovu dimenziju duhovnu, Ramazan ima i svoju društvenu, ljudsku dimenziju. Jedna od najvažnijih jedan od najvažnijih aspekata ove dimenzije, društvene dimenzije Ramazana i Ramazanskog posta, jeste jačanje međuljudskih veza, kako onih užih, porodičnih, komšijskih, rodbinskih, tako i onih širih, kolektivnih, bratskih, džematskih, umetskih. Zajednički iftari – su praktičan način jačanja međuljudskih veza, međusobnog upoznavanja, sticanja novih prijateljstava, ali i za učvršćivanje i jačanje starih prijateljstava, spajanje pokidanih veza i ispravljanje nekih ljudskih grešaka iz prošlosti zajednički iftari zapravo osjećaj kojeg oni stvaraju u ljudskim dušama samo su jedna u nizu radosti koje nam donosi Ramazan. I oni predstavljaju praktično oživotvorenje riječi poslanika sallallahu alihi wasallam okupite se oko hrane Allah će vas blagosloviti. Neka naša zajednička poruka sa ovog impozantnog i prelijepog iftara svoj našoj braći i sestrama u domovini i dijaspori bude وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا I svi se čvrsto Allahova užeta držite i ne razjedinjujte se. Allahovo uže je njegova vjera, njegova knjiga, njegov poslanik i džemat muslimana. Naše veze će biti jake onoliko koliko se budemo držali Allahovog užeta. Koliko budemo praktikovali njegovu vjeru, koliko budemo slijedili njegovog poslanika, koliko budemo primjenjivali njegov Kur'an i koliko se budemo držali džemata muslimana. Molim uzvišenog Allaha Đalešanu da nas na tom putu pomogne. Amin, ja rabbel alemin.